hobio estas saniga distrajo. Mi admiras homoin kiui havas interesa in hobioin. Uno el tiui estas la eminenta brasila esperantisto James Rezende Piton, internazie activa cae conata interalie pro siei mirindai collectoi de postcartoi cae postmarcoi. De longa iaroi li sercias rarajoen sur tiui du campoi, cae liai prelegoi pri liai eltrovoi, cae pri la culturei riciajoi troveble inter tiui valorei paperajoi, estas vere pensigai cae tre interesai. Temas pri raffinita hobio. Aliei homoi nutras pli simplen hobioen, ludi shakon, futbalon au cartoin, foti insectoin, naturon au stratain scenoin, solvi crutsvort enigmoin, colorigi bildoin au desegni bildstrioin, collecti miniaturajoin au belain stonetoin. Ču temas pri naivai banalajoi? Novai medicinae studoi montris che hobio estas pli valora ol simpla sen consequenza distrajo. Ci havas gravan rolon en la conservado de sana cerbo. Ci funccias kiel stimulo cae samtempe kiel mal strecigio cae mal connecto el la ciutagae zorgoi. Tiai activezoi povas helpi en malpliigo de troai tecnologiajoi en la vivo de moderna homo, char temas pri malsamai manieroi crei contentetson. Plesuro acirita per interreta tecnologiajo estigas tuian contentigion, tiel che oni emas pli cae pli occupigi prigi. Legi libron, zorgi pli plantoi, crocetti au pentri, postulas iom da penado por alpreno de plesuro. Ili postulas strategion cae sin dedicion. la cerbo ne tui respondas al citiui activajoi, cae necessas teni la clopodadon dum la tuta plenomado. Tiu differenzo faras la respondon de la cerbo per pli saniga chemia productado. Alivorte, hobioi estigas ne nur mal long dauran plesuron. Crome, ili faciligas inter homa in relatoin, cae tiai sociae ligigioi clare protectas contra neurologiae malsanoi. Tipa exemplo estas interchangio de receptoi inter amicoi quiui egale amas cuiri speciala in mangiajoin. Hobioi pli fortigas la capabloin attenti cae concentrigi, char ili estas iom long daurai cae plur etapai agadoi, cae dependas de pli amplexa cerba laboro hobioi plifortigas la memor capablon. Dum la telefono cion memorigas anstata o gia usanto, hobioi tion stimulas. Existas ec populara memor ludo quiu specife trenas ludanto in portio. Cio en la cerbo dependas de activigio. Hobioi activigas gin effice cae plesurige. Electi taugan hobion estas tute persona afero, quiu postulas attentan esploradon sen depende de laumodai ludoi. Ci dependas de respondo al demando quiu concernas la tutan vivon. Quio vere gioigas min?